Bazıları diyor ki yez'amune cemi'en anne, la be'se bi sufurul mar'a ve bi huruciha ariye bagiye diyor. Ve bazı bunu da kimi kastediyor? İşte laik kesimi veyahut da liberalistleri, şunları bunları. Yani diyor ki ve yezamun diyor, iddia ediyorlar. Ey kadının bu şekilde açık saçık çıkması hiçbir zaman bir sakıncası yok. La Ne bi bihâde diyor. Diye söylüyorlar diyor. Ve bi ihtilatiha bir rical ve hatta ve hatta diyor erkeklerle karışık olmasında da bir beis yoktur diyorlar. Fil esvaki hatta çarşılarda ve emâkinin lehu vel fucur veyahut da Allahu dedikleri nedir? Melahi dedikleri Türkçe'de Park, ne diyor? Luna Yani kişilerin eğlendiği, eğlendikleri yerlerde. Veyahut da eğitim ve öğretim veyahut da iş yerlerinde. Bu insan çok yakın bir zamanda yaşadı. Ve bunu eleştirirken kimi eleştiriyor? Mısır'daki laik ve liberalist zihniyeti insanları eleştiriyor. Veyahut da adam laik olmayabilir, liberalist olmayabilir ama karısını açık saçık çıkarıyor. Nice tanıdığımız Müslümanlar var. Ben elhamdülillah ben Müslümanım diyor ama bakıyorsun ki kızı çırılçıplak. Veyahut da karısı çırılçıplak. Adam şeriatçıdır aynı zamanda. Nasıl hem şeriatçıdır hem karısı, karısının kafası açık, başı açık, dize kadar elbise giyiyor, saçları açık. وقال الشيخ محمد الخضر حسين 1377 senesinde